eta gaur hastezkena izanki hemen dugu artista bat Marco, baina telefonaren bestaldean, atxaldeon? Agatxaldeon, bai bai, telefonetik eh, eh, hitz uh, egingo dugu gaur hor, uh, bai naiz hene xorlikian xorlikian? bai, xorlikian, uh, roianen uh, hor, hemen uh, hemen bizi eta, fa, xortu eta bizi tangut xai uh, urtez bai honarat joan bainorean Hmm, ez nekien bai. hori? Ah, ben, ez dut horroi zapenik. ez dut. Eta hor naiz uh, Eta ari naiz zola ibizzen eta ea usain bat euh, euh, euh, ah, edo zarbait uh, zait eta zarbait horro uh, bat. Met ez zait ezer uh, Hala. Ah, hori da, hortara joan zira, seka zerbait galdu duzuna edo berreskuratzera joa janera Behar Berba, uh, la urte nitu erik, zerbait euh, uh, ondartzan euh, kokatu nuen ez ez ez. Hor niz, euh, oleron, ez oleron, oleron ugartean, haste baten dako godio adibuluz itzegiteko eskoletan. Hala. Ah, da, gaur, gaur dut libre. Ados, ah, <laughs> ba huntza, promenatzen zira. Ongi da, goxo da oleron uh, ugarte hori salbaia da, ala ere ez? Ez da, uh, re ugartea bai. bezala hor, lildo Ba, me, e, eh, ez dut gauza hondidik ikusi, eh, egoraldia txarra, txarra derako, ostan naiz edako, anituen eh, Elisa erromanoak ikusi, nahi hor baitut proiektu bat Claude famatu, Claude abatekin, eta azken finean, Eurepean eta oztu naiz, orduan, zite, oztatu egin naiz. Mm. Ah, Oztatuan egon behar, zezaila ez? <laughs> eta justu hor, gel, gelitu naiz, bitkina baten entzinean, eh, kakao detzen den uh, denda bat, eta hor sartzen dute, eh, aipatu ginuen behin, artista batek egin zituen uh, erri mapa ekin obrak. Ah, bai, bai, bai. Ah, hori da, eta baditut hemen gauza politak, uh, Oleron ugartearekin egina, Re ugartearekin egina, Royan planoarekin egina, parixerekin egina, eta bordalekoa. Mm -hmm. Eta polita. Bai. Eta joaian ezagutzen eh, ez dugunentzat uh, nolako iria da, iria hundia da? Uh, uh, ezagunena eta itusiena da Elisa. Ados. Ah, bai, bai, bai. Elisa famatua da bere afruskerien dako. Mm egia eran eh, haungia da, bon, iakin behar da roaian uh, eh, ah, bai. eh, izan zela, bigaren garlan, dena, dena uh, eta uh, berritu dute, bon, horrogorean polita da, eh? Be, galitzen da, eliza horrible hori, eta, <laughs> eta hala, bezenaz bada hori dezen dena hemen uh, front edo hori, uh, bai, badut horro ezapen bat, just horrein, just horrein, bai? lehen egiten zen, Euh, mondialeko txapelketa hori bakizu uh, txirrindura uh, biakin, oda, euh, kanikekin. Kanikekin? Bai, kanikak, kanikak. Bai. Eta bazen hemen txapel mundiala. Ah bon? Ondartzan, ondartzan. Horretzen oui. Orenche. bai. <laughs> orentxe. Ezakitea egiten den. Galde egiten dut. Excusez-moi, vous êtes de Royan Est-ce que ça continue les, euh, les concours de, de billes à vélo sur la plage. Alors là, Vous savez pas Non, pas de Radio, quitté. dakite, gazte egili là. ah, été à a irriz... au canard et chapelle galegin date ea à peso kanaren txapelketa zelen, <laughs> ala ah ez eh, eta ez. Galegin eh, date beste nor normalité. Eh, excusez-moi, euh, avant il y avait ici le, le tournoi de, de billes, de, euh, de, de petits vélos. Ah, vous savez pas ça, je sais pas si ça se fait encore. Ah oui, là merci. Ok. Merci. Ok, et et au tu as beris ekainan, omen, txapelketa berriz egiten dute, uh, ondartzen, uh, ondartzen uh, fizelkari txapelketan ere, hor, ah, egiten dute, euh, on, uh, ondarrekin... Uh, mm. Ah, bai. gazteluak eta hori bino gehiago. Bai, hori da, bai, bai, eta itxaslamiak eta hori. Bai. Hau, behuntza, egiten duzu hor kasetari lana, zuzenean, roianetik. Eh, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, gero berriz txango naiz hor eh, oloron uh, ukartelat, mm. eta nahi nik uste berriz Elizak ikusi, hemen baita konzentrazione handi bat, Eliza eromanoak. Mhm ama bi edo ama irugarren uh, eh, mendeko uh, politak. Bai. Baina uh, maituzu baituzu joaianeko eliza, ahri garria da, ze itxusia den? Bai, bai. Eta, ahri bon, garria da? bon, aski zuen, uh, or, Google-etik uh, ikusen ez du balio argazki bat hartzea, ikusteko da, eh, hala. Bai, ez dakit, uh, ba, nire breztera joan bretainara, bai. olako Elisa mota itxusi bat ere berdinan gerlan uh, izan zen, ah. eta berriz era ikizuten, eta ez da joianeko bezain itxusia, baina nox ere, garai batez, uh, ahantzi zuten nola egiten ziren Elisa, edo nahi zuten bai, modernizatu. Bai, baionan ere, baionan ere, uh, ez jupa ondoan, uh, sainte Croix te bada, pas uh, et itxusi ah, bat hein et Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Olako, olako quoi, ça va, une pur, bai, banane estilo bat, quoi Bai. Bon, eta artista batzu ikusten dituzuia hor joaianeko kariketan, eh, obrak, grafitiak badira? Ez, ez, ez, hor badira, eh, badira eh, denda jantziak errosteko. Aski animatua da udan, ikuste, uh, oaian, eta, oh, eta gainera nola denbora egoraldi txarra den, ez tane hor kampuan, eskurekin. <laughs> Uh, um, ez, nahin, um, hori um, goizuntan ikusi ditudan uh, eskulturak hori uh, uh, elizetan politazen baziren uh, animaliak gara uh, uh, animaliak hori zitu dena zitelkatua monstruak, uh, likornak, dragoinak, eta hori uh, politazen. Elizan, bai. Oh, bai. Likornak bai, bai, bai. Elizan, bitxi da ez, hori? Eh, bai, bai, uh, bo, sekretea, eta eh, bai, bakitzuk, amabigaren uh, dira, batzuk uh, aski, uh, edo erdi hautiak. Uh, Bon. Eta, mm, ala ere, zerbait ez duguna ipatu, Twitteren ikusi baitut, eh, bi argazki eta bi selfie egin dituzu roianetik. Bai. Eh, Euskal eh, zerbait aurkitu baituzuan? Bai, bai, bai, bai, eta justu uh, gudio horrekin aipatzen dudan uh, anekdota tiki bat, ere, hor uh, atxaman dut txikito osatua, hemen. Uh, kamboko txikito famatu, uh, famatua, lehen garlan, txisterarekin uh, grenadak eh, botatzen duen eh, soldadua. Iduriz. <laughs> bai, bai, bai. Eta ez da iduriz, nik atxe uh, norbaitekin, uh, usaitzeko norbaitekin hitz uh, duela gutxi, baditu elementu uh, onak eta uh, egiezkoak, erraiteko egiezki txikitok egrenadak, e bi eh, botatzen zituen uh, Ah, bai, eh. Eta hori haipatzen dut hemen, ene kurtsuetan, hene konferantzietan, hori bada parte bat, esplikatzeko, ah, eta uh, bosgaren, uh, bosgaren godioten, hori uh, txikitu haipatuko dut. eta gero dut, peio. peio. Peio hala. peio, eta izan zira, kafe baten hartzeat, edo? Ez, ez, ez, dena etxada. <laughs> ja, bai, bai, ez, itxasegian hor eh, dena etxera ari dira obretan uda eh, preparatzeko. Mhm. Eta eh, ez ez ez ez hor nene ente, ah bada leonidas bat, txokola eta errozeko. Mm -hmm. zer egiten aduzun, Marko? Bai, bai, huartu <laughs> dut. Huartu <laughs> dut. Eta kizio, eta kizio, eta kizio, eta kizio, eta kizio, eta kizio, nahi, patu nahi nuena, Euh, et alien uh, arrazoengatik et tout uh, il dut ikusi, bon, voilà. Bon, bon. Erdian utziko zaitugu, raste batez, eh, ramezala joaian aldean eh, zira, godio zure eh, komikia, komikitik abiatuz tailerak iten baitituzu eskoletan, bai. frantzian zehar hor lehen gerlaz hitz egiteko, bai. eta bai. marrazkien bidez edo nula, fe, da... zuk marrazkilari gisa ze hartzen oso lako gai bat aipatzerakoan? Hene intervenzioniak dira bilorduko intervenzioniak eta abiatzen niz historia normaletik hori uh, atxeondi batekoa erkin, er, bai, uh, eta aipatzen dut historian zigauzak hartzen ditudan ene koktela egiteko, ene koktela da erigu dio. Nola tratatzen dudan nik historia, ene historiatikiak egiteko, baditut uh, originalak errakusteko, eta uh, galak duntako uniformeak, eta duena, Eta esplikatzen dut, eta hori da lemar mundiena, Esplikatzen diat ere, uh, bemarazteko ez, du, duela behar trebea izan, uh, aldiz, uh, tresna haundiena marazkiren dako begiak dira. Hala. Ikasi behar da uh, ikustea, mm -hmm. gero marazteko. Iru dimena lan eta iru dimena garatu, garatza bai. duzu elburu beraz. Bai, bai, ez du badio uh, uh, uh, dore ba, ezel dutolea ongi maraztea, mm. aldiz, e, ongi ikusi behar da, ongia adetze gainean zaudelarik hor ba, ba, bauzuna bertigo, mm. eta hau da, mm. Naiz eta e, gaizki maraztu, maraz, ez da importantena, da gauzak kontatzea, eta hori ez duketan gert. Zer ba. dira den. <laughs> Eta lehen garrai dugu ere. Bai, bai, Bon, txar, ebe, ordean utziko zitut, uh, eh, kaso eritu gabe, eh? Ulipia malimazira eta hotzean. Bai, eta marazki bat bidaliko duzu. Bikain, biziki hon txar. Antzi gabe. Bai. Antzi gabe. Bo, mile esker, Marko, eta... Bekene, bai, mire sortu di. arte. Bai, bestaldi arte, bai. Adio. Adio.